mukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango muti none tugiye kuganira kuki uyu munsi tubayagera ku bijyanye n'ingorane abakozi bo mu nzu bagira aho usanga bahohotewe cyangwa bagafatwa nabi n'ababakoresha hoba hariho amategeko agenga abo bakozi bo mu nzu amashyirahamwe usanga bahurikiyemwo hari icyo abafasha ibi n'ibindi ni muri kino kiganiro mwateguriwe na grace niyo nzima hamwe na ive nkunzimana tubaramutse two twongere tubahe n'ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro umukozi wo mu nzu twaganiriye avuga ko akazi ko mu nzu yagasanzemo ingorane nyinshi atari yiteze ko zomushikira aho byashika no guhembwa ntahembwe n'abamukoresha kubera imvo zitandukanye Epitasi Shitegetse aratubwira ingorane zimwe zimwe zikunda kubashikira mu kazi kabo ka misi yose nagatanguye kuva muri demire tereze sinanze yuko ndagasangamo ingorane akabonyemo izo ngorane uvuga ni izihe ingorane ziriho ziratandukanye ushobora gukorera umuntu akanaguhemba canke hagati y'abakoresha bawe iyo ukoreye abubatse umwe mugahuza undi ntimuhuze nizo ni ingorane zishobora kuba mu kazi canke naho nyine iyo bitavuye ku bakoresha bikava kuwo mukorana hama izindi ngwara ushobora guhura mu kazi ko mu gikoni ni nk'iyo uri kuhategura ibintu naho nyene bashobora kuzigiza canke uri kuroza ivyombo bimwe bimwe ukabimena Ibyo rero biba bimaze kononekara urabiriha bagakata amahera yabyo. Eh, mbega none ko twumva ko hariho amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu wowe hari iryo woba urimo ishyirahamwe naririmo kubera ryaranyigishije byinshi ryakwigisha iki ryanyigisha ingene nitwara mu kazi rinyigisha amategeko y'akazi rinyigisha no kwihanganira ikintu cyacyo cyose kiza k'imbere nabi mu kazi yego none wohanura iki kumbure abakozi bagenzawe canke abo bakoresha bigenza je ku bwanje nuhanura abakozi bagenzanje bataramenya ayo mashira hamwe ajejwe agateka k'abakozi bo mu nzu yuko boyahurumbira kuko niyo nyinshi y'ibibazo byacu kuko ahenshi twebwe abakozi bo mu nzu baradusuzugura cyane bakadufata uko bishakiye ariko ubu natwe turafise ikigo twirukamo kiza kuduserukira nkasaba abo bakoresha nabo bameze uko onye yuko bohindura ingendo bakamenya yuko umukozi ari umuntu nk'abandi bareke kumukumira bamufate nk'uko nabo bari jean marie nduwayo nawe nyine ni umukozi wo mu nzu avuga ko yagize ibibazo byinshi bitandukanye mbere ko byanashitse agafungishwa n'umukoresha wiwe azira kwishyuza utwiwe Azi imyaka ibiri nkora akazi ko mu nzu Hari abo nagiye nkorera batandukanye abameze neza n'abameze nabi ibyo bintu peja asanga na manyanga sibyo niyo mpamvu nawe nyene yaciye ndekura ati ibyo bintu ndumva bitumvikana aho kantu wafashe na gaki karagakinga nagafashe kugira ndaye ko yongarura amahera yiwanje ariko ntawe yampaye yaciye amfungisha yaragufitiye angahe yaramfitiye ibihumbi amajana abiri yampaye ijana gusa irindi jana rarikumye nibyo nashaka kwishyuza iryo rindi jana rero ryasigaye bimaze kugenda gutyo rero magasho namaze iminsi ibiri gusa rero candara bukuntu nigombora ndataha wewe yashaka kumpeza yashaka sinze nigere mbayo mpaka ari nzova yari uko abishatse shika n'iyi nta n'amahera arampa ubona imirenga aho nyine uko nyene imana izompa ayandi gusa icyo nohanura abakoresha bameze nk'uko iyo umuntu yagukoreye utekerezwa nawe kumushimisha kuko aba yagukoreye ashaka amafaranga nawe ushaka ibikorwa byawe ko biranguka ushobora kumubwira ati amafaranga yanjye sishaka ingorane zizo kwaduka hagati yanjye nawe canke bakabivuga niyo bagiye gupatana akazi ati ukwezi guheze mudufaranga twanje nibikira ucisha nk'ejewe sinkunda umuntu ambikira none umaze kubona kurenganije ntiwiyumviriye kujya kwitwara ntabwo nagiye kumwitwarira naramuretse we niyumva ashaka azombwira ati ngo utore amahera atabishaka naho abyihoze ko jewe amafaranga n'imana izompa yandi ntabwo nkeneye guma nta umwanya wanjye nza kuburana nawe mbega ntiwiyumvire kujya mu ishyirahamwe kugira ngo urabe ko hari icyo ryogufasha oya iryo shyirahamwe ntacyo ndaza kwitura ariko ndimo ndabyumvira nze kugitura ndabe yuko ingorane zidashobora gushikira ugaca usanga iryo shyirahamwe harigizeho icyo zigufasha bw'uburongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha babo mu Burundi Katede Richard Rambona ngo ayo mashyirahamwe yashinzwe mu ntumbero yo gukemura ingorane usanga ziri hagati y'abakozi n'abakoresha kuko ku mpande zose ihibonekeza ko hari intambamyi zitewe n'aba canke bariya gutyo ntihagire uwucafuza uwundi twabwiye yuko Katede Burundi eh, ari urunani ruhurikiwemo n'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu hagaca hongera hagahurikiramo amashyirahamwe y'abakoresha Eh, kugira twiyumvire rero yuko ayo mashyirahamwe yoja hamwe ko twabonye yuko hariho intambamyi zikunda kuba ku bakozi bo mu nzu zitewe n'abakoresha kandi tubona yuko hariho n'intambamyi zikunda kuba ku bakoresha zitewe n'abakozi babo byaciye biba ngombwa rero yuko ayo mashyirahamwe eh, y'abakozi bo mu nzu yari asanzwe ahanira agateka k'abakozi bo mu nzu eh, nayo ayo mashyirahamwe yamuciye muri make y'abakozi bo mu nzu akaba yashyizeho imvuvu zitandukanye twari tumaze kubona neza yuko hariho abakozi benshi bakora ntibahembwe gira guhembwa ugasanga mbere abakoresha babo bamwe bamwe bace banyegeza nk'impuzu bakanyegeza ipasi cyangwa ibindi bintu kugira bikunde baronke kunyanduruko babagireze ko babivye hageze kubahemba rero eh, ugaca usanga wa mukozi baciye bamushira mu gasho izo ntambamyi rero zarabayeho kenshi umwana baca baramutorokana uwo yamutwaye twamufatiye igitega urumva ico ko ari ikintu kibabaje eh, ahamwe izone ya kinama byarabaye umuntu araterura amadorari tumufatira mu bukeye ahantu bita inyarucamu ibyo byose rero ubwo n'ubururu buke muga n'ibindi byinshi bibi eh, abakozi bamwe batukisha abandi bagiye bakora bikabaza abakoresha abakozi n'abakoresha babane mu mahoro atangorane Ego none ko muvuze yuko ari ishirahamwe ry'abakozi hamwe n'abakoresha mukorana gute hagati yanyu twe twovuga yuko hagati yabo dukorana neza kuko urumva mu gihe abakoresha bashinze ishirahamwe kugira barabe ingene ingo zabo zotunganywa neza abakozi nabo bagashinga amashirahamwe kugira barabe ingene bokubahirizwa mu kazi kabo ka yose kuvuga yuko twarashinze amakomite abaserukira ahurikiyemo abakozi n'abakoresha ni ukuvuga rero twe twiyemereje kurwanira hamwe uwo mukoresha azofata ingingo yo gusubira gucafuza abakoresha agakoresha umukozi akanga kumuhemba yanze kumuhemba ugasanga amuheraniye amezi atatu amezi atanu hageze kumuhemba agaca amubeshera ko yazimije ipasi akamubeshera ko yononye ikintu bimwe bimwe bahora bisanga abakozi bagenzi babaho babinyegeje Eh, uwo muntu afata umwana wiwe eh, aribwo butunzi bukomeye akamusigarana umukozi wiwe mugabo umusigaranye ageze kuza akamufata nk'igikoropesho ah, kugira ngo njye namuheranira bamwe ugasanga baciye babashyira no mu busho abo rero twebwe tuzohaguruka nk'abaserukira abakozi n'abaserukira abakoresha duhaguruke tubashengeze eh, kuko si abakoresha bose muga tuvuga ko arakoresha batukisha abandi abo rero nk'abakozi bo mu nzu n'abakoresha twagiye hamwe kugira ngo duhaguruke abakoresha tubashengeze ntituzigera twihanganira na rimwe kandi abo bakozi batukisha abandi bamwe basiga mu nzu bagaca basanga bateruye ibyo mu nzu byose bagaca basanga nico gituma rero iyi nzu mubona irimo uburaro mu ntumbero yo gushaka gufasha abo bakozi baba birukanwe giturumbuka na cyane cyane abafise uruhusha bwa mbere kari abo bigeme birukanwa bakirukanywa giturumbukwa mu ijoro twabashiriyeho ubu buraro rero kugira ngo bashobore kuronka aho baca bitura baronka aho baryama duce tubigishije n'inyigisho zijyanye n'akazi kabo ka misi yose kugira basubiye ku kazi bashobore kugakunda bongere bakagumeko ego none ko muvuze abigeme gusa mbega abahungu bowe iyo bashikiwe n’ibyo bibazo bigenda gute e, abahungu ibyo bibazo birabashikira mwarabonye mu kanyosha ko vyamushikiye arabura harara abuze aharara ajya kwaka indaro umukozi mugenzi we amuraza munyegeje nabuje amusuka ko amarike ivyo rero umuntu wese ateza kwiyumvira ko uwo mukobwa ari nka mushikiwe uwo mukobwa ari nk'umukobwa wiwe uwo mukobwa ari nk'umwana wiwe cyanke eh, ari nka mubyara n'uwundi nta n'umwe bitonezera nta mubyeyi yabyaye n'umwe bitonezera benshi rero ugasanga ni n'abaminere nicyo gituma rero twafashe iya mbere kubanza gukingira abo bigeme ariko n'abahungu baje nabone turafise aho tubaraza bihagenda neza isanganiro muri kino kiganiro kandi twashatse kumenya ko hoba hariho amategeko akingira abakozi na cyane cyane abo twashimikiye ko umushingwamanza Flavien ntunzwe nayo amenyesha ko uwo mugwi w'abakozi usa n'uwibagiwe mu Burundi tubona reko iyo nyine ubwayo irabona ko abakozi bo mu nzu ari abakozi turavye cyane cyane nkuko twobivuga yuko ari abakozi kenshi usanga bari muri kategori tuba twita tuti imice y'abantu baza kurondera ingene babaho mu bisagara abo ugasanga rero kenshi ntibaba barize gutyo batize turabona yuko rero eh, basa n'abantu bibagiwe kuko eh, turavye amategeko y'ibihugu eh, niyo uhitira byemeza neza yuko ivuga yuko abakozi bo mu nzu bari tuco bitati uburyo bumwe bumwe dusanga barabana bakoreshwa mu kazi hama tukabona yuko abakozi bo mu nzu ntibaboneka by'ukuri ugiye kuraba mu ngene amareta atunganye by'amategeko umenga tuti bari bagiwe cyangwa canke ntibabitwararitse mu gutegura amategeko agenga abenegihugu muri rusange abo rero urumva ni ukuvuga nti kenshi nabo nyene ko kuko bataba amateka yabo usanga rero kenshi niyo arafise amateka yiwe basi yuko eh, ari umuntu aba amasezerano uwo muntu ariko arakorera iyo bigaragaye ko umukoresha yahohoteye umukozi wiwe ntikibuza ko bamwitwarira kuko ngo uburundi burafise amategeko agenga zina murundi wese naho ataye ahari agenga abakozi bo mu nzu ngo nabo nyene barimwo muri abo barundi Richard Imana irambona eh, novuga yuko ngaha mu Burundi akazi ko mu nzu biracagoye kuko karacari muri segitera ya informel no kuvuga hama dusaba umukuru w'igihugu aritereko igikumu ritangure gukora ariko rero umwanya bitaraba e, eh, turize ko hariho amategeko akingira umurundi uwo ari we wese cyangwa umurundi kazi ni ukuvuga rero mu gihe bigaragaye yuko hariho umukoresha yahohoteye agateka k'umukozi wiwe hariho umukoresha yakoresheje umuminera agaca amukoresha ibikorwa bimuruhisha hariho umukoresha yakoresheje eh, umukozi agaca ashaka kumugirira nabi icyo gihe rero mu kuyitwara biravana n'ibyo ari byo eh, namba yoba yamukoreye icyaha gihanwa n'amategeko mpanabyaha canke coba tubona yuko arindi kosa ryose aba ari amatati turaraba namba twokwitura sentare canke twokwitura inyamiramabi bivana n'icyo cyaha kiba cyabaye icyo hama n'abakozi nabo niko kuko urumva nk'uwo yashyize umwana muri firigo urumva nk'uwo basigaranye inzu byose urumva aho onye twebwe turagerageza eh, hariho intambwe hari intambwe mu gihugu cyacu Burundi kubera yuko turabona yuko hariho eh, amashyirahamwe yagiye aravuka y'abakozi uyu munsi tuvuga tuti biriko biraza kubera yuko eh, nk'amashyirahamwe y'abo bakozi nyine niyo aca uno munsi agerageza kugira ngo eh, atahuza abakozi yuko nabo nyine babwirizwa kubona yuko ari abantu bajya hamwe kugira ngo bashobore guharanira amateka yabo rero tuvuga ibyo ko tubona yuko nk'ubu turavye muri iki gihugu cacu asikera cyane ni mu bihumbi bibiri n'indwi aho twabona abakozi bo mu nzu badefira ya tariki y'abakozi umunsi mukuru w’akoze n'akazi gutyo byaratumye nabo nyiri ubwabona yuko abakozi nk'abandi ivyo rero birafasha kugira ngo wa mukozi bamwigishe amenye amateka n'amateko yiwe amenye yabwirizwa kudodo igihe agize ikibazo rero navuga nti hariho intambwe mu gihugu cy'u Burundi ariko ntibirashikira kuko harakenewe ko amategeko by'ukuri anonose neza yerekana ingano abakozi bo mu nzu nabo nyine bakingirwa mu kazi kabo ku bwa Risharimana irambona ahamagariye abakozi bo mu nzu kuja mu mashirahamwe akanahanura kandi abakoresha gufata neza abakozi twebwe akamo twobanza tugatera abakozi bo mu nzu eh, ni uko bamenya yuko kenshi basanzwe babizi noneho si ibyo bamenya yuko bamanutse bagasiga ababyeyi babo ruguru bagasiga bene wabo bagasiga bashiki babo ruguru ni ukuvuga rero ukuboko kumwe ntikwiyaga niyo kuyaza ntikwimara ubugi. twe tubahanura rero yuko bose dukana niyonka bose bakaza bagaharukira muri runani katede Burundi kuko nta bibazo bazosubira guhura navyo bovamo ubujuju bakabona ko kuja hamwe n'abandi aricyo kintu cyakamaro hama munani katede turabarindiriye abakoresha nabo twabatera akamo tubabwira yuko e, burya umuntu usigarana umukozi umukozi usigarana umwana ukamusigarana inzu mu bisanzwe aba yabaye nk'umwana wo mu nzu nuko kwiga ingene bafata niyo aja mu yindi ntara bariyo bazondondera urumva bigatuma akora neza kandi agatinya Eh, akamo twotera leta y'u Burundi uko twosaba na cyane cyane inama shiranganje n'umushiranganje w'abakozi n'akazi yuko rijya tegeko ijana mirongo umunani n'icyenda rigenga abakozi bo mu nzu bora mu nama shiranganje bakagiga hama bakayishyira mu nama nshingamateka ikaryemeza hama noneho umukuru w'iwe akariterako igikumu kandi turabyizeye kuko hariho n'ibindi bihugu byamaze kuryemeza twebwe rero turizeye rero yuko tuzobandanya dutera akamo leta nk'uko twama dutera akamo turizeye yuko E, bazobikora hama tukabica hirya no hino ku buryo bitogira ingaruka mbi umukoresha cyangwa umukozi n'umwe kandi na leta atacu yononera hanyuma turizeye yuko e, igihe hirya tegeko rizaba ryamaze guterwaho igikumu ingorane hagati y'abakozi n'abakoresha zizogabanuka cyangwa zigahera burundu Flavien ntunzwe nayo aratubwira kugwa kugira ngo agateka k'abakozi bo mu nzu kubahirizwe akanarangiza atera kamo abakozi bo mu nzu aho basaba gushinga amashirahamwe mu ntumbero yo guharanira agateka kabo icamesesho nuko nkuko tubizi mu by'akazi uyu munsi amateka hari mu by'akazi bashaka no kwisi yose siko yamye murazi yuko eh, hari hageze igihe abakozi benshi bakora mu ma condition twavuze adashemeye nkuno munsi turabona yuko hariho eh, amategeko ku isi yose aho umukozi abwirizwa gukora amasaha umunani ku munsi akubahirizwa muri ako kazi kiwe rero tuvuga tuti abakozi bo mu nzu barafisemo n'abanyene uruhara barafise uruhara kugira ngo berekane ko nabo nyene novuga nti babwirizwa kubahirizwa nk'abandi bakozi bose ivyo rero no kuvuga yuko barafisemo uruhara biciye muri ayo mashirahamwe yabo ayo mashyirahamwe no munsi aratumirwa kuko ari araremerewe gukora mu gihugu yamakaheza eh, rero akabana abwira ngo eh, bagira amapredoyer basaba yuko abakozi nabo nyene bo kwibukwa ubujeje gutunganya amategeko abatora amategeko bategura itegeko yiza rishiramwo abo bakozi bo muzi nabo nyene kugira ngo by’ukuri habe hariho amategeko novuga nti abakingira by'ukuri ego cyane nahereye kuvuga abakozi bo mu nzu ko bafite uruhara kuko nk'uko twivuga uburenganzira bw'umuntu niba bwironderera niba arondera kubahiritswa ariko rero ntitwakwirangiza uruhara rwa leta leta niyo nuvuga nti ibwiriza gufata inomero ya mbere kubera yuko amareta niyo nuvuga nti Kikison sont les premiers garants des de l'homme rero tubona ko leta ifite uruhara ntangere kuko amareta niyo afise uruhara kugira ngo icireho amategeko amategeko yubahiriza zina kiremwa muntu wese ico gihe leta irafite uruhara cyane cyane cyane mu kumenyesha abakozi bakamenya uburenganzira bwabo nk'abenegihugu bakabona ko leta by'ukuri igafata iyo ntumbero yo kubahiriza ayo mateka y'abakozi bo mu nzu navuze ko rero abakozi bo mu nzu nabo nyine ubwabo babwirizwa kubona yuko nabo nyine babwira bafise nogera nti tugasaba yuko hoba nuvuga nta mategeko yogerageza kwagura kugira ngo nabo bakozi bitwa mu byo bita bya secteur informel nabo nyashobore kubiyungunganya nk'abakozi bashobora umwuga wabo wubahirizwe nk'indi myuga yose urabuze yuko ngo babandanya basaba amategeko ajaho akabubahiriza mbega kamushingwa manza iyo umukozi akwituye yararenganijwe na cyane cyane wo mu nzu wahora umufasha gute ego cyane gusa nuko navuga nuko kenshi abo bakozi bo mu nzu ntibakunda kwitura abashingwamanza eh, ariko mu by'ukuri muri rusange ntibigenda iyo umuntu wese yaba umukozi wo mu nzu yaba uwikorera utwiwe yaba umukozi yakoresha hamwe iyo agize ikibazo n'umukoreye n'umukoresha wiwe icambere yomera ni uko abwiriza kurondera ingene atunganirizwa rero tubahamya yuko eh, nivyo ni vy'ukuri nta ntiturabona abakozi bo mu nzu batwitura ariko nuko bagize ikibazo eh, nabo nyine ubuye baraca muri amashyirahamwe amashyirahamwe yabonye ikibazo cyabo ari kuja muri sentare arafasha hanyuma rero agakurikiranirwa agateka kiwe rero tuvuga tuti kenshi n'ubwo amategeko y'akazi dashigwa mu ngiro kuri abakozi bo mu nzu ntibisigura ko atamategeko yo bahari akingira umukozi wo mu nzu kubera umukozi wo mu nzu ni umuntu agira amasezerano n’ubundi muntu muri ico gihe rero turashaka guca twisunga igitabo kijyanye by'amatati hanyuma tukaraba akarondera ingene ingene turaba uwarenganijwe bakaraba mbega ni gute eh, uwo mukozi yarakoze hari ibyemeza ko yakoze aho hantu hanyuma rero ubutungane bukamutunganiza yituye sentare iraha iby'amatati ko hari uno munsi siko yamye ariko turabye ingene leta yemera ko bakozi bo mu nzu bashobora kuba bogira amashirahamwe ico rero nuko ari intambwe ni intambwe twiza gutsaba ko leta yobandanya kugira ngo ibyige eh, igitabo cy'amategeko y'akazi gisubigwemo nabo nyene abone yuko kumbure abo kingwa n'amategeko y'akazi niho bazoshobora kugira ico basavye maze ikumvirwa n'inzego zibijeje gutunga by'amategeko Aha ni naho dusozereye ikiganiro agateka kawe c'uyu munsi tugushimire wewe wadukurikiranye dushimire nabo twasangiye ikiyago